Mga solid HDV positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Babala may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. This person does not exist isang website na naglalabas ng mga litrato ng iba't ibang tao, mapalalaki, babae, bata man o matanda. Ngunit lahat ng mga ito ay hindi nag-e-exist sa mundo. Sila ay gawa lamang ng artificial intelligence na kumuha ng kapirasong larawan mula sa iba't ibang tao sa kapinagsama-sama ang maliliit na detalye para makabuo ng bagong muka walang nakakaalam kung sino ang gumawa ng naturang website. Wala rin nakakaalam kung kailan ito nailabas. Basta tantanging laman ng website ay mukha ng isang tao na hindi naman talaga nabubuhay sa mundo. Kapag ito ay ni-refresh, maglalabas lang uli ng bagong mukha ang website. Ganoon lang. Paulit-ulit ang proseso. Marami tuloy ang natakot dito at kinilabutan sa sobrang layo na ng nararating ng utak ng tao, nakakabuo na sila ng teknolohiyang kayang gumawa ng isang non existence space. Paano na lang kaya kung isang araw ay makasalubong mo ang isang taong hindi naman nag-e-exist? Nakakakilabot talagang isipin. Pero si Yolo, sa halip na matakot, ay ginamit niya ang website para matupad ang pangarap ng asawang si Myla at ito ay walang iba kundi ang gumanda. Kung tunay ngang hindi nag -e exist ang mga mukha na inilalabas ng website na ito, maaari silang kumuha ng isang magandang mukha roon para ipagaya sa doktor na magsasagawa ng plastic surgery kay Myla. Hindi na nito kailangan panggayahin ang mukha ng ibang artista para lang gumanda. Ang mga mukhang inilalabas sa This Person Does Not Exist website ay magiging sagot sa problema nila. Muling binisita ni Yolo ang website, ang thispersondoesnotexist.com. Lumitaw roon ang mukha ng isang mestisang bata. Nirefresh niya ang website at naglabas ito ng panibagong mukha. Isang lalaki naman na mukhang Koreano. Refresh lang siya ng refresh sa website hanggang sa lumabas ang isang muka ng babae na morena pero may taglay na gandang walang kapantay. Agad niya itong ipinakita sa asawa at nagustuhan naman ito ng babae. Sigurado ka na ba mahal? Ito na ang mukha na gusto mo? Oo mahal, ang ganda niya grabe. Kunin mo na yan. Yan na ipapagawa natin sa doktor ko. Sabik na sagot ng babae. Nagkasundo ang dalawa. Ito na ang mukhang gagamitin nila. Sinave ni Yolo ang larawan sa laptop. Kinabukasan nga'y nagtungo sila sa doktor ni Myla at ipinakita ang naturang larawan. Dok, yan po yung gustong mukha ni Myla. Sabi nito sa doktor. Nangunot ang noo ng plastic surgeon. Sino pala yung babaeng ito? Ang ganda niya ha. Ah. Para siyang Latina. Dok, hindi na mahalaga kung sino yan. Basta yan na lang yung mukha na gagawin niyo sa asawa ko, okay? Ha, sige. Walang problema. Inayos din ng doktor ang schedule ng surgery ni Myla. The next day ay babalik sila roon para isagawa na ito. Kabado ngunit sabik na sabik si Myla hindi na siya makapaghintay na magbago ang buhay at ang mukha niya. Dahil doon, Mahal, salamat ha. Kasi napaka-supportive mo talaga sa akin. Shhh, nako, wala yun.